Bab Nalika semono ewan cacai wong sing podong lumpuk nganti podo suksuan. Gusti Yesus banjur memulang sing ditengenake murid-muride pangandikane padha diawas mungguh ragine wong Farisi ya kuwi enggone padha lamis. Samu barang sing ditutup-tutupi bakal katon lan samu barang sing dikawewa di bakal kawiyak. apa sing kok kandhakake ing wayah bengi kuwi bakal keprungu ing wayah awan lan apa sing kok bisikake marang wong ing kamar sing kancingan bakal diwartakake marang wong kabeh Gusti Yesus ngandika Koe para mitraku aja padha wedi marang wong-wong sing bisa mateni badan nanging sawise kuwi ora bisa ngganggu gawe koe Koe padha tak kandhani sapa sing kudu kok wedeni padha wedya marang Gusti Allah sebab panjenengane kuwi sawise mateni badanmu uga kuwasa nyemplungake kowe ana ing neraka mulane ilingo iya panjenengane kuwi sing kudu kok wedeni manuk empret yen diedol rak presasat ora ana ajine Ewa semono ora ana siji wae sing disupekake dening Gusti Allah malah dalasan rambuting sirahmu kuwi Gustiala pirso cacai mulane aja padha wedi aji murak ngungkuli manuk emprit pirang-pirang kowe ngandelo karo sing tak kandhakake iki sapa sing ngaku dadi muridku ana ing sangarping umum wong kuwi bakal diakoni uga dening putraning manungsa ana ing ngareping para malaikate Gustiala Allah nanging sapa sing ana ing ngareping umum kandha yen dheweke kuwi ora kenal karo aku wong kuwi iya bakal diselake dening putraning manungsa ana ing ngarepe para malaikating Allah sing sapa ngucapake tembung sing lawan marang putraning manungsa kuwi bakal diapura nanging sing sapa nyenyamah marang sang roh suci kuwi bakal ora diapura yen kowe digawa menyang sinagoge arep diadili dening pradataning pasamuan utawa panguwasa kowe aja wedi apa sing arep kok aturake kanggo mbelane prakaramu sebab ing wektu kuwi uga sang roh suci bakal ngosekake apa sing kudu kok aturake ing antarane wong akeh sing padha ngrungokake piwulange Gusti Yesus mau ana sing nuli matur mangkene Guru panjenengan dawuhana sederek kawula supados nyukakaken warisan ingkang dados hak kula Pangandikane Gusti Yesus sedulur sapa sing angkat aku dadi hakim kanggo nengai enggonmu padha ngetum warisan Gustisus Yesus nuli ngandika marang wong kabeh sing ana ing kono. Padha sing awas lan tingati ati bab watak karem bondo. Sebab senajan wong duwe bondo akeh, ewa semono uripe wong mau ora gumantung ing bondo kuwi. Gustisus nuli maringi pasemon mengkene. Ana wong sugih duwe lemah akeh turloh banget. Mulane asile lemah mau iyo akeh banget. Wong suki mau ngunandika mengkene. Apa sing saiki perlu dak tindakake? Aku wis ora duwe papan kanggo nyimpen pamutune lemahku kabeh. Saiki becike mengkene. Gudang-gudangku tak bongkare. Tak gawene sing luwih gedhe maneh. Gudang-gudang mau bakal amot kanggo nyimpen pamutune lemahku lan bandaku liyo liyane. Sawise kuwi atiku lagi bisa ayem. lan bisa muni bejo aku simpenan kuwis akeh cukup dipangan nganti pirang-pirang taun aku wis ora susah mikir apa-apa meneh karimangan ngombe lan seneng-seneng nanging Gusti Allah ngandika marang wong wau koe wong keblinger bengi iki uga koe bakal mati lan kabeh sing kok cawesake kanggo awakmu kuwi mengkono sapa sing duweni Gusti Yesus mungkasi pasemon mau srana ngandika. Mengkono kuwi kaanane wong sing tansah nglumpukake bondo kadonyan kanggo awake dhewe nganti sugih banget. Nanging ana ing paningale Gusti Allah, wong mau babar pisan ora sugih. Gusti Yesus nuli marang para murite, "Padha gatekno pituturku iki. Aja padha nyumelangake bab panguripanmu, ya kuwi bab apa sing bakal kok pangan lan apa sing bakal kok enggo. Urip kuwi luwih aji ketimbang karo pangan, lan badan luwih aji ketimbang karo sandan." Coba delengen manuk gagak. Manuk-manuk kuwi ora padha nyebar lan ora padha drep. lan iya padha ora duwe gudang utawa lumbung kanggo nando pangan. Iwa semono padha diparingi pangan dening Gusti Allah. Kowe rak luweh aji ketimbang karo manuk-manuk mau. Coba delengan manuk gagak. Manuk-manuk kuwi ora padha nyebar lan ora padha terep. Lan iya padha ora duwe gudang utawa lumbung kanggo nando pangan. iwa semono padha diparingi pangan dening Gusti Allah. Kowe ra luwe aji ketimbang karo manuk-manuk mau. Sopo ing antaramu sing bisa nyambung umure srana enggone kuatir? Yen perkara sing sepele kaya mengkono wae kowe wis ora bisa nindakake. Yo kene kowe kok nyumelangake perkara-perkara liyane. Padha tamatno kembang bakung sing padha tukul ana ing ora-ora. Oro. kembang-kembang kui podo ora nyambut gawe lan ora nenun nanging telengen senajan sang Prabu Suleman pisan sing kaya mengkono suki, agemane ora ana sing endahe ngungkuli kembang-kembang mau semono uga suket sing ana ing ora-ora sing dina iki tukul lan sesuk diobong Gusti Allah ngrenggo suket-suket mau kaya mengkono endahe apa meneh kowe Gustiala bakal luih menggalih bab sandanganmu. Nanging kue dasar cupet ing pengandel. Mulane ojo podo sumelang lan ojo podo bingung bab opo sing bakal kok pangan lan kok umbi. Wong sing ngongso marang barang-barang mau rak wong sing podo urawano marang Gustiala. Ramamu ing swargo rak wis perso yen barang-barang mau kok butuh hake. Sing kudu luwe kok perlokake hake ya kuwi mikirake kepriye bisane mbangun turut marang kersaniala, Nuli barang liya liyane kabeh bakal kawuwuhake dening panjenengane marang kowe. Kowe pepantan cilik, aja padha wedi. Sebab ramamu ing swarga ngersakake kowe padha dadi umat ing peperintahane. Barang darbekmu padha edolono lan pepayone wenehno marang wong miskin. padha gawe wadah raja brana sing ora bisa rusak. Lan bandamu simpenan ana ing swarga. Ana ing kono kasugihanmu bakal ora kalong. Sebab ora bakal dicolong maling utawa rusak mergoti dipangan renget. Awit ing endi dununge bandamu, iya ing kono dununging atimu. Kowe kudu tansah ngadepi samu barang perkara. Kelambimu cancutno lan panjeren. Ora beda kaya abdi sing ngenteni kundure bendarane saka pestane wong mantu. Yen bendarane rawuh lan totok-totok lawang, abdi mau inggal-inggal enggal mbukakake. Bejo abdi sing sarawe bendarane ketemu isih melek. Ngandelo, bendaramu mau sawise salin ageman, nuli bakal ngajak abdi mau kembul dahar. opo meneh yen rawe bendarane mau nganti tengah wengi utawa isuk umun-umun. Mongko abdi mau ketemu isih padha melek. Abdi sing mengkono kuwi bejo temenan. Ilingo, sapa mau wong sing duwe omah ngerti, jam pira malinge bakal teko. Wong mau mesti bakal ikhtiar supaya malinge ora mlebu ing omahe. Mulane kowe tansah padha siaga. awet putrane manungsa bakal rawuh ing wektu sing ora kanyana. Petrus banjur matun, "Gusti, menapa pasemon menika katujokaken dhateng kawula sakonco, menapa dhateng tiang sedaya?" Gusti Yesus ngandika, "Abdi sing kepriye sing diarani setya lan pinter, ya kuwi sing dipasrahi dening bendarane ngepalane kanca-kancane padha abdi." lan kecipah menehi cadonge abdi abdi liyane mau ing wektu sing wis ditemtokake. Bekjo temenan abdi sing sarawe bendarane ketemu nglakoni kewajibane. Ngandelo, bendarane mau bakal mitaya ake bandane kabeh marang abdi mau. Nanging saupomo abdi mau musik ing atini, bendaraku enggone kundur isih suwe. Nuli nindes marang abdi-abdi lanang lan wadon, nanging dheweke dhewe malah enak-enak mangan lan ngombe nganti mendem. Abdi mau bakal ciloko, sebab ing dina sing ora dinyono-nyono, bendarane bakal rawuh. Abdi mau bakal diukum manut paukumane wong sing ora setya. Awit abdi sing ngerti, apa sing dikersakake dening bendarane, mongko ora siaga lan ora nglakoni kersane bendarane. abdi mau bakal dipecuti marambah-rambah. Nanging abdi sing orang reti kersane bendarane, mongko sajrone nindakake kersane bendarane mau gawe kaluputan. Sing marakake mau diukum, hukumane bakal endeng, sebab sing sopo diparingi ake, kui bakal dipunduti ake. Lan sing dipasrai perkoro ake, uga bakal dipunduti pitungan ake. tegaku ngurupake geni ana ing bumi lan ibu senengku yen geni kuwi bisa murup nanging aku isih kudu nglakoni ka baptis, aku durung bisa ayam yen baptisan mau durung kelakon opo kok kira tegaku ing donya kuwi nggawa katentreman ora babar pisan malah tegaku nuwuhake cerah wiwit saiki yen sabrayat ana wong limo wong mau bakal padha cecungkrahan sing telu nglawan sing loro lan sing loro nglawan sing telu kabeh bakal padha cerah bapak karo anake lanang lan anak lanang karo bapakne ibu karo anake wadon lan anak wadon karo ibune ibu marotua karo mantune wadon lan mantu wadon karo ibune marotua Gusti Yesus ngandika marang wong akeh. Menawa kowe weruh ing sisih kulon langite mendung, kowe terus bisa kondo, mengko bakal udan lan banjur udan temenan. Dene yen kowe weruh angine tekane saka kidul, kowe terus muni, wah dina iki bakal panas. Lan iya kelakon panas temenan. Kowe dasar wong lamis, kowe ngerti tondo-tondo sing ana ing langit. lan tandha-tandha sing ana ing bumi yogene kowe ora ngerti tanda-tandane jaman iki yogene kowe kok ora netepi apa sing bener tumrap awakmu dhewe yen ana wong sing gugat kowe ana ing pengadilan ngudiya supaya perkaramu bisa rampung karo wong sing gugat mau sadurunge kowe tekan pengadilan yen ora mengkono wong mau bakal masrahake kowe marang hakim Hakim bakal masrahake kowe marang polisi. Lan polisi bakal nglebokake kowe ing tahanan. Ngandelo, kowe ora bakal metu saka tahanan kono yen utangmu durung kok lunasi kabeh.